บุ๊กทูสิบเก้า δεκαεννέα 19. ในห้องครัว στην κουζίνα Στην κουζίνα. คุณมีห้องครัวใหม่ใช่ไหมคะ έχεις καινούρια κουζίνα Έχεις καινούρια κουζίνα. วันนี้คุณอยากจะทำอาหารอะไรคะ τι θέλεις να μαγειρέψεις σήμερα Τι θέλεις να μαγειρέψεις σήμερα? คุณใช้ไฟฟ้าหรือแก๊สทำอาหาร μαγειρεύεις με ηλεκτρικό ρεύμα ή με φυσικό αέριο Μαγειρεύεις με ηλεκτρικό ρεύμα ή με φυσικό αέριο? ดิฉันควรจะหั่นหัวหอมดีไหมคะ να κόψω τα κρεμμύδια Να κόψω τα κρεμμύδια. ดิฉันควรจะปอกมันฝรั่งดีไหมคะ να καθαρίσω τις πατάτες Να καθαρίσω τις πατάτες. ดิฉันควรจะล้างผักกาดหอมดีไหมคะ να πλύνω τη σαλάτα Να πλύνω τη σαλάτα. แก้วน้ำอยู่ที่ไหน πού είναι τα ποτήρια Πού είναι τα ποτήρια? จานชามอยู่ที่ไหน πού είναι τα πιάτα Πού είναι τα πιάτα? ช้อนส้อมและมีดอยู่ที่ไหน πού είναι τα μαχαιροπύρουνα Πού είναι τα μαχαιροπύρουνα? คุณมีที่เปิดกระป๋องไหมคะ έχεις ανοιχτήρι κονσέρβας Έχεις ανοιχτήρι κονσέρβας. คุณมีที่เปิดขวดไหมคะ έχεις ανοιχτήρι μπουκαλιών Έχεις ανοιχτήρι μπουκαλιών. คุณมีที่ดึงจุกก๊อกไหมคะ έχεις τυρμπουσόν Έχεις διρπουσόν. คุณกำลังทำซุปในหม้อใบนี้ใช่ไหมคะ σε αυτή την κατσαρόλα θα φτιάξεις τη σούπα Σε αυτή την κατσαρόλα θα φτιάξεις τη σούπα. คุณกำลังทอดปลาในกระทะใบนี้ใช่ไหมคะ σε αυτό το τηγάνι θα τηγανίσεις το ψάρι Σε αυτό το τηγάνι θα τηγανίσεις το ψάρι. คุณกำลังย่างผักบนเตาย่างนี้ใช่ไหมคะ σε αυτή την ψισταριά θα ψήσεις τα λαχανικά Σε αυτή την ψισταριά θα ψήσεις τα λαχανικά. ดิฉันกำลังตั้งโต๊ะ θα στρώσω το τραπέζι Θα στρώσω το τραπέζι. นี่คือมีด ซ่อม และช้อน εδώ είναι τα μαχαίρια τα πυρούνια και τα κουτάλια Εδώ είναι τα μαχαίρια, τα πυρούνια και τα κουτάλια. นี่คือแก้วน้ำ จาน และกระดาษเช็ดปาก εδώ είναι τα ποτήρια τα πιάτα εδώ είναι τα ποτήρια, τα πιάτα και οι χαρτοπετσέτες.